אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. ויפקד המלך פקידים בכל בנינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובה מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד היקר. סריס המלך שומר הנשים, ונתון תמרו כהן. והנערה אשר תפתח בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי. ויטב הדבר בעיני המלך, ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש, איש ימיני. אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומן את הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ve imach le לא mordekai lo leva vayehi bishma de bar ha melek ve dato ove hi kabet narot rabot el shushan habira el yar ותילקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגיא, שומר הנשים. ויטב הנערה ועיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לך, ואת שבע הנערות הראויות לתת לך מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את המק beet molade tak ki mordekai siva aleha asher lo tagid uve kol yom ba yom mordekai mitalek lifnei katzer beit hanashim ladat et shalom ester umaya sehe בך. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר קודש כי היא כן ימלאו ימי מרוקיהן, שישה קדשים בשמן המור, ושישה קדשים בבשמים, ובתמרוקי הנשים. ובזה נראה בא אל המלך, כל אשר תאמר, יינתן לך לבוא עמך, מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים. שני אל יד שאשגז סריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם קפץ בח המלך ונקרא בשם ובהגיע תור אסתר בת אביחייל דהוד מור דחי. אשר לקח לו לבט לבוא אל המלך, לא ויקשה דבר כי אם את אשר יאמר, הגייס ריס המלך, Shomer Hanashim. Patehi Esther Noset Kain be'enei Kol Roeha Vitilakak Esther El Amelech Akashverosh El Beit Malkuto Bakodesh Ha'aseri Hu Kodesh Tevet Pishnat Sheva Le Malkuto ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותשחן בחסד לפניו מכל הבתולות. וישם כתר מלכות בראשך, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, אהי משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, וייתן אהית ביד המלך. ובהקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגרת מולדתך ואת עמך כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי הסדר עושה כאשר הייתה ואמנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף, ביקטן ותרש, שני סריסי המלך, משמרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך הקש וראש. ויבדע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר, למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא ויתעלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך